salihlərin öz toplumuna, öz qövmünə, öz cəmaata elədikləri tövsiyədir, vəsiyyətdir. Və eyni zamanda qardaşlar, Allah Subhanahu nemətlərini xatıb şükür etmək lazımdır. Allah həmd və sənalar olsun. Allah Subhanahu bizi sələfi salihlərdən eləyib, bizi təvhid əhlən edib, bizi haqqı haqq görüb, haqqı ittiba edənlərdən eləyib, batili batili kimi görüb, batildən qorumağa bizi müvəffəq eləyib bildiyimiz kimi qardaşlar həqiqətən də fitnələr, fəsadlar artmaqdadır, davam etməkdədir. Və günü-gündən camatlar, yeni toplumlar, yeni firqələr, yeni cəmaatlar peyda olur. Və hər bir cəmaat, hər bir toplum da özün haqq yolda olduğunu iddia eləyir. Firqələr bildiyimiz kimi ilkin ibtidai firqə kimi Muhammed s.ə.v-in hətta dövründə artıq baş qaldırmış xavariz fitnəsidir, xavariz firqəsidir. Hətta alimlərin dediyi rəyə əsasən firqələrin hamısının əsas başında xavarizlər dayanır. Çünki bütün firqələrin ilk başlanğıc firqə olaraq xavarizli yaranıb və sonra oradan yavaş-yavaş qollar ayrılmağa başlayıb müəyyən bir vaxtda, müəyyən bir e, zamanda fikir ayrılıqlar, fikir rəylər və töyrənə, töyrənə, töyrənə, töyrənə baxsaq görsək, burada olan rəhbər, orada da rəhbərdir, orada olan rəhbər buradadır. Yəni, sanki hamısı bir-birindən belə mayalana, mayalana, mayalana, mayalana artıq firqələr yəni, artmaqda, çoğalmaqdadır. Və günümüzdəki xavariclər deyək, təkfirçilər deyək. Əslində, xavaricilərin qolları, növləri də çoxdur. Əli radiyallahu öz dövründə, Nəhravan günündə həmən xavaricilərdən demək olar ki, tamamilə qırıb qutarmışdı və hətta bəzi rivayətlərdə bir ikisi qaça bilmişdi. Bir ikisi qaça bilmişdi Hətta sorağına da getdilər, tuta bilmədilər, tapa bilmədilər. Və xavariclər özlərinin müəyyən etiqadları var idi ki, onun ilə digər e, müsəlmanlardan ayrıldılar. Əsas cəmiyyətdən ayrıldılar. O zaman ki, Əli radiyallahu anh ilə Muaviyyə radiyallahu anh aralarında olan anlaşılmazlığı həll etmək üçün bir tərəfdən Abdullah bin Amr bin As bir tərəfdən Abu Musa əl-Əşari gəlib bir yerə toplandılar ki, məsələn həll eləsinlər və Əli radiyaların qoşunda olan xavarcilər bunu görüb Quranların nizələrini uzuna qaldırdılar və inil hökmü ililləh deyib öz xarici olduqlarını, xavarc olduqlarını bəyan elədilər. Və artıq o səhvləri bəlli oldu. Və xavaricilər tarix boyu vəsifdən vəsifə düşdülər, şəkildən şəkilə düşdülər. İlkin xavariclər əgər əməlləri yerinə yetirən, gecələr namaz qılan, gündüzlər oruç tutan, Quran oxuyan, yəni zahirən bu ibadətləri eləyənlər idilərsə, amma Allahın Rasulü dediyi kimi oxuduqları onların boğazlarından aşağı inəmirdi. Keçmir. Yəni cahillik. Və tədricən xavarizlik və hətta xavarizlər formalaşdılar, dəyişildilər. Hətta İmam Əhməd Rahmalı öz dövründə bildirdi ki, xavarizlərin qanadinlər növü var. Yəni oturacaq həyat keçirənlər. Yəni bir var xavarizlər qılınc qaldırırlar, döyüşürlər hakimə, kiməsə qarşı, etirazlarını bildirirlər. Bir də var onlar oturaq həyat keçirirlər. Yəni döyüşməklə qılınc qalma araları olmur. Ancaq toplumun içində gəzib cəmaata danışmaq. Dedi hakim belə dedi, o belə dedi, belə dedi. İmam Əhməd Rəhməhullah buyurur ki, Əl-qaədinlər sinifi döyüşənlərdən qat-qat xəbisdilər, pisdilər. Niyə görə? Çünki döyüşən əlinə qılınc öndürən nədir? Görsənir, bilinir. Nə bilirsən ki, bu xavarizdir. Amma insanların içində gəzib dolaşanı ayıra bilmirsən. Səninlə meçiddə də olur, səninlə orada da olur, burada da olur və olduğu yerlərdə insanlara nə edir? Öz etiqadın yaymaqda davam edir. Və günümüzün isə xavariciləri isə, daha da təkvirçiləri isə Seyd Qutubun eydamından sonra baş verdi. Seyd Qutub Misirdə Həsən Əlbannanın quruculuğu altında düzəldilmiş müsəlman qardaşları təşkilatının başına keçəndən sonra o artıq cəmiyyətdə təkvir fikirlərinin yayılmasına səbəb oldu. Və insanlar da bunu hiss eləmirdilər. O, onun kitablarında açıq-aşkar idi. Ziləl Quran və digər kitablarında açıq-aşkar kütləni, cəmiyyəti təkvir edirdi. Hiss eləmirdilər. Onun təkvir olduğunu duya bilmirdilər, hiss eləyə bilmirdilər. Çünki o yazılanda bildirir ki, bugün yer kürəsində İslam dövləti yoxdur. Müsəlman toplumu yoxdur, müsəlman camat yoxdur. Bu nə deməkdir? Bütün aləmi təkvir eləməkdir. Amma bunu dərinə gedib tuta, hiss eləyə bilmirlər məsələni. Və o dövrün hakimi Seyd Qutubun və onun 200-dən yuxarı tərəfdaşını tutanda Seyd Qutub edama hökum verilir və onun adamlarına isə alimlər göndərirlər. O dövründə olan alimlərdən göndərirlər və onlarla danışıq aparırlar və onlardan bir neçəsi, daha doğrusu 70-dən yuxarısı qayıdır. Hətta bəzi e, gəlib ki, türmədə demək olar ki, az bir hissəsi Seyyid Qudun tərəfində qalmışdı. Çox insanlar başa düşmüşdü. Və başa düşməyənlər, başa düşənləri həmən o vaxtdan, onlar onlardan ayrılan kimi dirlər siz kafirsiniz. Və ilk dəfə təkfir açıq-aşkar, yəni xavarizli yox, açıq-aşkar təkfir fitnəsi məhz Seyyid Qutbun cəmatından başladı. Və günümüzdə, əlbəttə ki, qardaşlar, bizim Azərbaycan da o bəladan, yəni başı ağrıyır. Təsəvvür edin ki, bugün bizim cəmiyyətimizdə kifayət qədər rafizi camat var, cahil camat var, sufi camat var. Halbuki onların dəvətə ehtiyacı var. Sanki bu fitnə o dəvətin qabağını alıb, sanki başımızı niyə qatmışıq? Həmin o təkvirçilər belə getdi, xavacilər belə getdi, təkvirçilər belə elədi, belə getdi. Amma ümumilikdə həmən toplumun, həmən camatın əsasən də anlaya bilmədikləri, onlar üçün qaranı qalan bir neçə məqam var. Məqamdan biri odur ki, onlar ümumi məsələ iki dənə söhbətin ətrafında işir. Tovfiddə, daha doğrusu böyük şirkdə cəhalət üzüdür yoxsa yox? Çünki mütləqən onlar cəhalət üzür sözü yoxdur. Söhbət böyük şirkdən gedir. Böyük şirkdə cəhalət üzür-düzür deyil, avtomatik sorda keçir, namazı qılan kafirdir, yoxsa qılmayan kafir, yoxsa müsəlmandır. Amma əslində bu iki dənə məsələ bir dənə məsələ ilə bağlı ola var. O da ki, böyük şirkin üzr olub olmasın. Çünki namazın hökmü birinci məsələ həll olunsa, ikinci ehtiyac yoxdur. Əgər birinci məsələ həll olunsa, onu başa düzgün başa düşsələr ki, böyük şirkdə haqq hardadır, üzr var yoxsa yoxdur, namazın tərki kafir ki, ona ehtiyac yoxdur. Çünki onun ümmət ittifaqı bu fikri məsələdir. Əqidə məsələsidir. Şeyx Fovzan, Həfiz Allah'ın, İbn Hüseymin, İbn Bazın çoxunun barədə fətvaları ki, o fikri məsələdir. Namazın tərki əqidə kitablarında deyil. Hardadır qardaşlar? Fikir kitablardadır. Bunu əqidənin başına qoymaq lazımdır və cəhalətin üzr olub olmaması, böyük şirkdə üzr olması məsələsi isə həmən bugünkün də təkvisi dediyimiz, havaric dediyimiz, həmən o insanlarda bir neçə məsələnin düyünündən meydana gəlmiş məsələdir. Bir neçə məsələnin düyünlü formasından ortaya gəlmiş məsələdir. O da başlıca ondan iləri gəlir ki, hamımız bilirik ki, cəhalətin böyük şirkdə, böyük şirkin cəhalət, cəhalətin böyük şirk üzvü olması aiddir. Əslən, müsəlmanlar olsa xristiyanlara. Əsli kafirə aid olsa müsəlmanlara aiddir bu məsələ. Müsəlmanlara. Deməli, qardaşlar, əgər bu məsələni dərk eləyirsə ki, bu məsələ əsli müsəlmanlarla bağlıdır. Düzü düz deyil. Deməli, biz bu məsələni həll etməmişdən öncə biz həmən məsələn tətbiq edəcəyimiz insan əslinə baxmalıyıq. Yəni, xırda başa sala bilir, qardaşım. Yəni, deyirik ki, böyük şirk üzür deyil. Əvvala kimi üçün? Yahudi üçün, Nasran üçün, yoxsa müsəlmanlar üçün? Desə müsəlmanlar üçün. Deməli, sənin başa düşmədiyin məqam hardadır? Əgər bunu qəbul edirsənsə ki, bu müsəlmanlar üçünsə, Onda deməli, deməli, sən araşdırmalısan ki, o insanın əsli müsəlman özü müsəlman deyil. Çünki insan hər bir məsələdə, necə Şeyx Hüseyin və digərlər dediyi kimi, hər bir məsələdə insan cahillikdən xatı edibsə, üzrü var yoxsa yoxdur? Üzrü var. Nədir ki, dəlalət ki, sən böyük şirklə böyük günaha ayırırsan. Əl bir insan namaz qılır, oruçdur və bilmir zina haram, bütün gününü zina eləyir, hökm nədir onun? Bilmirsə cahil salir. Bilmirsə cahil salir, üzür də salir. Hə. Yaxşı, əgər insan namaz qılır, oruçdur və bilmir ki, Allahdan başqasından istəmək olmaz. Bu necə e, kafir salir? Bu necə üzrü olmur? Ha, məsələ orada ortaya çıxır ki, yox, e, ümumi məsələ var, bir də xafi məsələ var, bir də açıq-aşkar məsələ var. Yaxşı, açıq-aşkar və xafi məsələ necə təfsilata bölünür? Açıq-aşkar kim üçün və xafi kim üçündür? Bunun daxı yerinə, zamana, məkana fərqi var. Ola bilər ki, hansısa açıq-aşkar dediyin mənim üçün qaranlıqdır. Ola bilər mənim üçün açıq-aşkar olan sənin üçün qaranlıqdır. Nisbidir. Nisbi ilə də hökm olunur. Deməli, qardaşlar, məqam hardadır? Biz əgər onlarda böyük şirki, müsəlmanda sayırıqsa ki, müsəlmana üzülürsə üzül deyil. Deməli, bu insanlar beyinlərində olan bir problemin həllinə çalışmalılar. Bu ətrafında olan insanlar müsəlman dəstədir, yoxsa kafirdir? Bu sualın cavabı mühümdür. Əgər desə müsəlmandır, başqa təfsilat gətirəcəyik. Əgər desə ki, yox, o kafirdir, əslən kafirdir, əgər əslən kafirdirsə, Onda cəhalətin üzr məsələsi niyə qatırsan ortaya? Onsa kafirdir o. Axı demirsən ki, o müsəlmana aiddir, xristiana aid deyil. Çə, yox, yox, müsəlmandır. Çünki xristiana eləyənməz onu. Bu məsələ Yahudi Nasrani məsələsi deyil. Bu məsələ əsli müsəlmanlar olan məsələdirsə, yox, əsli müsəlmanlara da onda deməli birinci variant gedir. Sən onları e, əslən kafir görmürsən. Düzü düz deyil. Əslən nə görürsən, müsəlmandır. Çünki müsəlman olmalıdır ki, onun üzərinə tətbiq olunsun. Yaxşı, müsəlmançılığı nə ilə tətbiq ispat edirsən sən onun? Deyəcək ki, özü müsəlman sayır da ona görə. Yaxşı, özü müsəlman sayır və o əsas o müsəlman sayılırsa, düzdür, düzdür. Ə, onda niyə görə sən nisbi məsələdə ona hökm verirsən? Sən, yox, mən onu əslən müsəlman görmürəm. Çünki nə vaxt İslama girmişdi ki, o müsəlman sayılsın? Biz ona sual veririk. Sən namaz qılmamışdan öncə özüm nə sayırdın? Deyəcək müsəlman. İndi deyir kafir sayırdım özümü. İndi elə deyəcək. Amma 4 il əvvəl dedi müsəlman. Niyə görə müsəlman saydın? Bilir indi Allah var, Rəsul var, sünnət var, oh, olsan Qurancı. Necə sən o 4 il əvvəl özündə olan elmlə özünü müsəlman sayırdınsa, eləcə də o özündə, həmən cahil özündə olan elmlə özünü müsəlman sayır. Aydın da aydın deyil. Çünki bu məsələ ümumi ümmətin təkvirini aparıb çıxarır. Və onlar əslində iki dənə məsələni, bunu başa düşmək üçün iki dənə məsələni başa düşməyə çalışmalılar. Birinci, bu insanlar əsl müsəlmandır yoxsa yox? Desə yox, deyir əsl müsəlmandır. Necə isbat olunur? Azərbaycanla İndalosun İspaniyanın fərqi var? Var. var. Nədir fərqi? Onda həsir müsəlman görür. Orda hamısı xristiyan. Yəni əhalinin ibadət edib eləməməsinə asılı olmayaraq, əksəriyyət özü İslamdan müsəlman istifadə. Amma qardaşlar, İndalos İspaniya 8 əsr müsəlmanların paytaxtı olub. Atmaq, atmaq. Və 8 əsrdə, 8 əsrdə sonra birinci xaç sürüşündə xaç xaçpərəstlər ən birinci İspaniyanı dağıtdılar müsəlmanlar ölən öldü, qolan qolan kitablar yandırıldı, meçidlər darıldı, oldu xalis kafir dövləti. Və orada bugün sən heç bir İspana deyənməsə ki, Jose filan kəs, Jose nə Martinez, sən əslən müsəlman deyənmərsən. Çünki o bu dəqiqə əslən kafirdir. Amma Azərbaycan ondan fərqli olaraq, Azərbaycan İslamı Ömər Müxəttab Radan dövrünə qəbul edib. Və bu günə qədər də 14 əsr keçməyinə baxmayaraq 1435 13 level 1448 il keçib üstündən. Azərbaycan bir çox böyük dövlətə nəsarət altında olub. Farslar, Ruslar, Ərəblər, ə, Ərəblər müsəlmançılıq idi, ya düzdür onu demək, əsarət deyil o. Monqol tatarlar. Ə, Monqol tatarlar, nə bilim kimlər, kimlər və 1435 il ərzində etnik olaraq Azərbaycanlılar dinlərin dəyişib xristiyan olmaqları ispat olunmayıb. Və tarix boyu Azərbaycanda xristiyanlıq, yəni qeyri-müsəlman din 5-10% arası dəyişib maksimum. İspat olunmur ki, biz etnik dəyişilmişik. Deməli, biz bizim cəmaət İslamında qalıb, müsəlman olmanda qalıb desə yaxşı. Bunu başa düşsə, hə hə desə, sə o nə əməl eləyir? Bə mən o müsəlmanam. Bu oldu ikinci məsələ. Deyək, mən sizə dedim, iki dənə məsələni düzgün başa düşsələr. Birinci o idi, əsli bunun nədir? Onu qəbul etsə, qalır ikinci məsələ, deyəcək ki, avtomatik, o nə əməl elbə, onu müsəlman sayım. Hə, deyir, gəl otur. Deməli, sənin başa düşmədiyin ikinci məsələdir. Əməl. Əmələ görə sən o dindən çağırsan, kökürə görə yox, əmələ görə. Gəl otur. Əməl, etiqadın əhlüsün nədir? Sələfi saliyyəti. İman səndə nədir? Deyəcək, iman məndə söz, əməl, eytiqat. Düzü düz deyil. Bəli. Bundan birini naqisləşdirən, itirən əhl-i sünnə sayılmır. Yalnız və yalnız əməli birləşdirənlər əhl-i sünnə sayılır. Misal kimsə deyir ki, söz və əməl. Söz və əməl desə, əhl-i sünnədir. Niyə görə? Çünki əməl özü iki yerə bölünür. Qəlbin əməli bir də nəyin əməli? Zahiri, əzalan əməli. Ümumiyyətdə isə etiqad olur ki, iman söz, əməl bir də etiqaddır. Düzü düz deyil. Qəbul etsən, deyir, eləyirəm. Yaxşı. Deməli, bizdə üç dənə şöbə var. Əhlüsünə görə iman üç şöbədən ibarətdir. Düzü düz deyil. Muhammed Səsam dedi ki, Əl-imanə bidrü məsabunə şöbə. İman 60 və bir yəkdə 70 neçə şöbədir. Yəni 73. 73-79 arası. Və o şöbələrdən Allah Rəsul misal çəkdi. Dedi ki, misalı kim yadına qalıb? Yoldan. Həya imandandır. Yoldan əziyyəti götürmək imandandır. Sonra Lə ilə illallah. Allahın Rəsulu imanın şöbəsini 73 dənə bildirdi. Yəni 73 əməl növü var və o 73-də 3 dənə misal çəkdi. Dil, ə, bədən üzvü, bir dənə nə? Qəlb. Bu onu göstərir ki, bütün imanın əməllərini gətirsən, imana aid olan əməlləri gətirsən, o əməl 3 şöbədən qırağa çıxmır. 4-cü yoxdur. Misal üçün nə işsiz deyin, bir dənə əməl deyin namaz. Üçündən qırağa çıxır? Yox. Qorxu. Qırağa çıxır? Yox. Nə istəyənə qırağa çıxmır. Və Allahın Rəsulu üç dənə misal elə bilə çəkmədi. Allahın Rəsulu dedi ki, Ələhə, ən ucası nədir? Qovlu lə iləhə, ən ucası nədir? Lə iləhə kəlməsi. Və onlara, o təkvirçilərə bu epizodu başa salmaq lazım. Başqa epizod lazım deyil. Ki, İman üç şöbədən ibarətdir. Söz, əməl, etiqad. Əhlüsün etiqad edir ki, bu üç sənə şöbədən ən yüksək hansıdır? Lə iləhə illallah. Yeganə o kəlmədir ki, o sözü etiqad eləyib deməyi bacarmaya bacaran, amma deməyən insan müsəlman sayılmır. İbn Teymiyyə rəhmə deyir ki, kim qəlbində etiqad eləyirsə, dilində lə ilahə tələffüz eləmirsə nə sayılır? Kafir, müsəlman sayılmır. Amma Bir dənə o kəlmədir. Amma o kəlmədən aşağı olan bütün dil əməllərini tərk eləsə insan kafir sayılmır. Dil əməllərə nə, nə gedir qardaşlar? Misal çəkin. Dua. Dil şöbəsinə dua, sonra zikir, zikir sonra Allah e, Rasuluna salavat, Quran oxumaq. Elə də elə deyil. İnsan onları tərk etsə kafir sayılır? Sayılmır. Yox. Sayılmır. Deməli ən uca zirvə hansıdır? Lə ilahə zirvəsidir. Yəni etiqad, dil, bədən üzvləri. Ən yüksək zirvə sayılır dilin zirvəsi. Dilin şöbəsi. O da lə iləla kəlməsi. Qalanlar hamısı dildən aşağıdır. Yəni, yeganə lə iləlanın tərkidir ki, o şöbədə insanı kafir sayır. Kafir eləyir, avtomatik. Digər əməl növləri tərk olunsa, asidir, fasiqdir, zalimdir, üsyankardır filan, amma kafir deyil. Aydın qardaşlar. Ondan sonra şöbə gəlir, imanın, yox, imanın şöbələri var. Ən yüksək dərəcəsi dildir. Dildir sonra təsbir. gəlir qəlb. Qəlb. Qəlb. qəlb. Və sonra gəlir bədən üzvləri. Qəlb. Qəlb şöbəsi, qəlb şöbəsi dil şöbəsindən sonra ən yüksək dərəcəyə malikdir. Ən yüksək dərəcəyə. Yəni etiqad eləməsi. İnsan namaz qılır, oruçdur, amma qəlbində pirdən qorxur. Müsəlman sayılır. Necə halda saymır? Əgər o qorxursa ki, özü özlüyündə nəsə eləyə bilərsə, nə eləyə bilərsə, nə eləyə bilərsə. Yəni pirin özü özündə deməli bu Allahın rububiyyətinə kimə pay verib? Pirə. Pirə. Başa aydın qardaş. Və insan qəlbində Allahdan qorxduğu kimi hakimdən qorxsa. Və yaxud da ki, Allahı sevdiyindən daha çox övliyanı sevsə. Allahı sevdən çox əhl-i beyti sevsə. Allahın sevgisindən çox Peyğəmbəri sevsə, yəni şirk olan əməllər. Eyni zamanda, Aynen, eyni zamanda halalı haram, haramı halal etiqad eləmək. Bir insan araq içmir, zinə eləmir, oğluğun bir dənə böyük günahlar eləmir və etiqad edir ki, bunlar halaldır, özümə sığışdırmıram. Müsəlman sayılır? Əbədən kafirdir. Bir insan Böyük günahların hamısını eləyir. Zina da eləyir, bazlıq da eləyir, araq da içir, nəhşə də çəkir, söyüş də söyür, də bilim, hər şey də eləyir. Haramdır. Deyir, haramdır, nəfsimə güc gələmirəm. Müsəlman salir salimir. Salir. Düzü düzü. İndi çox vaxt o təkvislər misal çəkir, falan gəz alqaşlar nöş müsəlman olur. Araq sinəbəm dindən çıxar adamı. Hədə zinahkar da, nə olsun zinahkar, zina ilə dindən çıxır. Əhlüsünə etiqadından danışırıq biz. Halal saymaca yox. Bəli, halal saymaca yox. Və ona görə, ona görə et, dil, e, qəlb şöbəsi, qəlb şöbəsi dil şöbəsindən sonra ikinci pillədə dayanan şöbədir və daha da ciddidir. Ona görə Allahın Rəsulu İslamı başa salanda zahir əməlləri başa saldı, imanı başa saldı, nəyə başa saldı? Qəlb əməllərini. Qəlb əməllərini ayırdı. İmanla İslamı ayırdı. Bu ikinci şöbədir. Sonrakı mərhələdə gəlir qardaşlar nə? Əməl. Bədən zahiri bədən üzvləri. Və zahiri bədən üzvləri də qardaşlar deyiləndə əhl-i sünniyə görə əsas 5 ərkan nəzərdə tutulur. Çünki əgər o desə ki, mütləqən desə, qarşımızdakı təkvirçi desə ki, mən mütləqən əməldən danışıram, xata eləyirsən. Çünki mümkün təsəvvür olunan şey deyil ki, müsəlman olan bir dənə əməl eləməsin. Ən azından müsəlman bir kəs əməl qismində valideyninə baxır, Əməl də əməl deyil. Qardaşına güləri üzlə salam ayaqımız. Əməl də əməl deyil. Onun sözünə görə müsəlman sayılmalıdır. Çünki əməl eləyir. Bunun elə o xristiyanda da var. Xristiyanda yox. Olsa da biz axı əsl müsəlmandan danışırıq. Biz əsli müsəlmandan da o xristian məsələn qoymuşuq qırağa. Sə yox, e, mən bunları demirəm. Mən 5 ərkanı deyirəm. Hə, onu da gəl otur 5 ərkandan danışaq. 5 ərkanın birinci hansıdır? La ilahe illallah. La ilalanın dərəcəsindən danışıq, danışmadıq. Danışdıq. Başa düşdük, başa düşmədik. Qaldı dörd dənəsi. Dörd dənə də hansını birinci qoyacaqsan? Deyir namaz. namaz. Qoy birinci namazı. Namaz. Namazın şəni ucadır. Namaz barədə Quranda, sünnədə, icmada rəylər var. Onun fərz olmasına zərə qədər şübhə yoxdur. Və namaz yeganə fərz əməldir ki, 7 saman üzərində fərz olub. Düzü düzdür. Və namazın təhki barədə Quranda da, sünnədə də ayə və hədislər var. Məsələkəkum fi səqər qavlünəm ləkum minəl musallin Siz cəhənnəmə va düşməyə vadar nə elədik? Namaz qılanlardan deyildik. Və bir çox ayələr, hədislərdə də gəlib ki, bizimlə onlar arasında əhd nədir? Namaz kim tərk eləsə, şirk etmiş olar və ya da küfr etmiş olar. Ondan sonra Ömər Müxəttabın sözü var, digər sahabilərin sözü var ki, namazı tərk edən İslamda payı yoxdur. Bunlar qoyuruq, bilirik. Bunları hər tərəfin bilirik. Namaz əvəz olmaz ibadətdir. Namaz yeganə ibadətdir ki, heç kim heç kim yerinə eləyənməz. Sən orucu ananın yerinə tuta bilərsən, tuta bilərsən. Əgər həcc eləyə bilərsən, sədəqə verə bilərsən, zəşət verə bilərsən, Hə, namaz qıla bilərsən? Yox, çünki hədisdə gəlməyib. Ona görə namaza deyilər ki, fardul ayn. Hər bir müsəlmana, hər bir boyuna vacibdir, düşmür. Əxi, ala 100 manat, 5 şükət qıl, ikisi mənim üçsən, belə şey yoxdur. Amma əxi, ala 5000 həccə get, sən həccəyi savabı da mənə gəlsin. Olar? Olar. Olar. Düzü düz deyil. Düz, düz. Namaz. Namazın tərki var, İbn Teymiyyə Rəhməllah daha doğrusu İslamın dörd rukunu barədə kəlmə sənəməsi dörd rukunu barədə İbn Teymiyyə Rəhmallah səhv edənsə məcmuada 7-ci cilddə gətirir, 5 dənə rəy gətirir. İbn Teymiyyə Rəhmallah gətirir ki, birinci rəy odur ki, dörd rukundan hansınsa tərk eləsə kafir sayılır. Fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Bu 5 dənə ümumi rəydir. Hər hansısa bir rükün, istər namaz, oruc, həcc, zəkat, hansını tərk eləsə kafir sayılır. Bu birinci rəyidir. İbn Teymi Rəhməl orada o rəyi deyənlərin, e, naqillərin də e, zikr eləyib. Kimlər deyib o rəyləri? Yəni, dörd məhzəbdən var. İkinci rəy, hər hansısa bir əməli, hər hansısa bir əməli tərk eləsə də, eləməsə də kafir sayılmır. Yəni, birinci rəy dördünü də tərk eləsə, yəni dördündən birini tərk eləsə kafir sayılır. İkinci rəy odur ki, ikinci rəy odur ki, heç birini, yəni dördünü də tərk elə, birini, birinci rəy dedi ki, dördündən hər hansısa birini tərk eləsə kafirdir. İkinci rəy, e, hər hansısa birini tərk eləsə kafir deyil. Birinci tərki hər hansısa biri kafirdir, ikinci onun əksi rəyidir. Üçün, ikinci onun rəyi ikisi rəyidir. Üçüncü rəy hansıdır? Yalnız namazın tərki. Yalnız namazın tərki, yəni küfürdür və bunun da öz dəlilləri, rəyləri var. Dördüncü rəy, dördüncü rəy odur ki, yalnız namaz bir də zəkatın tərki küfürdür. Yalnız namaz bir də zəkatın tərki küfürdür. Beşinci rəy odur ki, namaz bir də ki, əgər zəkata qarşı vuruşursa kafirdir. Ümumidə 5 dənə rəydir. Amma insanlar arasında, ümumi toplum arasında yayılan rəy odur ki, deyir, namaz 2 dənə rəy, 2 dənə rəy deyil. Sadə yayılmış, məşhur olan 2 dənədir. Ümumidə 5 dənədir. 5 dənədir. İbn Teymiyyə Rahmanlının gətirdiyi odur ki, İbn Teymiyyə Rahman deyir ki, cumhur fəqih sələfə bu cümləni işlədib cümhur fəqih sələflərin rəyi odur ki, dörd rukunun, dörd rukunun hər hansısa birini tərk eləsə kafir salmır, əgər ki, vacibini etiqad edirsən. Bu cümhur fəqih sələflərin rəyidir. İmam Əhməd Rəhmallah namazın tərki barədə 5 dənə rəy gətirib. 5 dənə rəy gətirib və 5-inin ikisində İmam Əhməd kafir görür. 5 rəydən ikisində kafir görür. Əs-Salı birində də kafir görür və İmam Əhməd Rəhmala bildirir ki, hansı halda kafir görür? O halda kafir görür ki, əgər namazın vacibliyin, yəni biz danışıb məsələ vacibliyinə etiqad eləyənə, əgər vacibliyin inkar eləsə, kafirdir. Bütün ümmət icma eləyib o barədə. Əgər vacibliyin qəbul eləyib, səhlənkardan tərk eləyirsə, bu 4 dənə, 5 dənə ona aiddir. İmam Əhməd Rəhmalı deyir ki, hansı halda kafir görür? Deyir, əgər səhlənkarlıqdan qəbul eləyir, amma boyun qıl e, qılmaq istəmir, səhlənkardan qılmaq istəmir, vaziblin qəbul eləyir, namazın qılmaq istəmir və hakim ona nəsiyyət eləyir, başa salır və hakim ona deyir, qılınc ərz eləyir. Ya namaz, ya ölüm. Əgər o qılıncı seçsə, deyir, kafir sayılır. Abdullah bin Şəhidin hədisində. Hə. Ancaq bu məsələdə. Və Ən çox da onların, yəni namazın təkini kafir görən dəlil, əsas dəlillərinə biri budur ki, e, Abdullah bin Şəqiq e, Rəhməllahın rivayətini gətirirlər ki, deyir, deyir, kənə sabr olsun, lə yərəvnə kufrə illə tərkissələ. Deyir, e, sahabələrin, Allahın Rasulun sahabələri yalnız namazın tərkinə görürdülər, küfür, ləfs bu gəlib. Lə yələn kufrə illə tərk hissələ. Bir də namaz tərkin küfür görürdülər. Müasir, hansı ki namazın tərkini kafir görən alimlər, Saud və qeyri-alimlər, onlar deyir ki, bu dəlil açıq-aşkardır ki, o böyük şirkə dalət, böyük küfrə dalət eləyir. Böyük küfrə dalət eləyir. Amma hədsin ləfsində heç deyim, heç nəyə böyük kisə dalət eləmir küfrə dalət eləyir. Və başqa sualla o, o sual ortaya qoymaq olar ki, əgər sahabələrin orayı, orayı sahabələr söyləməyib, orayı tabiin söyləyib və deyib ki, sahabələr bunu belə görürdülər. Yalnız namazın tərkini küfür görürdülər. Və sahabələr də ən yaxın tabinlər idi. Tabinlərə də ən yaxın kimlər olub? Ətbad edən yəni dörd məhzəb alimi də, belə desək. Düzü düz deyil. Əgər sahabələr açıq-aşkar böyük küfür görsəydilər və yaxud da ki, buna oxşar böyük küfür nəqillər gəlsəydi, dörd məhzəb sahabənin icmasından sonra ixtilaf eləyərdi. Müxalif çıxmazdı. Müxalif çıxmazdı. Onlar bu məsələdə, bu təkvirçilər bu məsələdə rafizli eləyirlər. Onlar dediklərini dərk eləmirlər ki, rafizilərə Niyə sahabələr ləkə vurmağa çalışırlar? Çünki dini yayan sahabələrdir. Əgər sən desən ki, xeyr, sahabələr icma ediblər böyük küfrə, onda beləsi dörd məhzəb neyniyib? İcmaya müxalif çıxıb. Əgər sən dörd məhzəbi, İmam Əhmədi, Şafini, Malik, Abani, sahabələrin icmasına müxalif çıxmaqda ittiham edirsənsə, onda o dörd məhzəbini heç nə qəbul etməli deyilsən sahabilərin icmasına müxalif çıxıb. Amma sahabilərin icması heç yerdə nəql olunmayıb. Heç yerdə deyilmir ki, sahabilər bu barədə icma eləyiblər. Var elə bir nəql. Bir dənə Abla Müşəqin rivayətidir ki, deyir, kənə sabr olsun, e, lə yerun kufr illə tərkis sələ. Allahın Rasulun sahabiləri yalnız namazın tərkini küfr. Ləhs budur. Ancaq böyükdür, kiçikdir, bunda ixtilaf eləyiblər. İxtilaf da bundan bu yana gəlib. Çünki böyük küfr eləyəmək deyən dəlilləri gətirənlər, eyni dəlilləri kiçik küfr deyənlər dəlil gətirirlər və ondan da artığını gətirirlər. Gətirdikləri ailətlərə rədd qaytarırlar öz dilləri ilə, eyni axırda da şəfaət hədisini qoyurlar. Hansı Buxarə rəhməhullah rəvayət edib. Amma eyni zamanda onların deməsi ki, namazın tərki kiçik küfürdür. O demək deyil ki, sən bu məsələdə yumuşaq mülayim yanaşmalısan. Bəli, biz bunu böyük e, belə şiddətli yaymalıyıq. Bəli, küfrə dəlalət eləyir. Belə nəql olunmalıdır. Küfrə dəlalət eləyir. İslamda onun payı yoxdur. Belə nəql olunmalıdır. Çünki bugünkü gündə qardaşlar Azərbaycanda bu mülayim qismin yeri yoxdur. Ona görə bizim cəmiyyət qardaşlar hamısı namaz qılan deyil. Düzü düz deyil. Az bir fərd namaz qılır. Biz əgər bugün namaz qılmayan müsəlmandır, belədir, belədir təbliğə də aparsa, bu bizi hara aparacaq qardaşlar? İrcalığa, murciəliyə aparacaq. Sadəcə biz o təkfirin qarşısını almadan ötürü biz haqqı dəlil sübutu ortaya qoymaq istəyirik. Yoxsa qardaş, bizim dəvət metodumuz, qardaş, namazın tərki küfürdür. Budur bizim dəvətimiz. Biz namaz tərk eləyən küfür eləmiş kimi baxırıq ki, onun İslamda payı yoxdur və yaxud və s. Amma təkvislər kimi demək ki, kafirdir, belədir, elədir, biz bunun əleyhinəyik. Çünki bu rəy cahillikdən hara aparır insanları? Təkfirə. Aydın aydın elə qardaşlar. Və bu məsələni də çalışmaq lazım ki, 10 dəfə yox, 100 dəfə yox, yüzlərlə bunu oxuyasan, dərk eləyəsən, sonra insanlara danışasan. Çünki hər bir danışılan söz səhv uçsuna apara bilər. Yəni, sənin beyində olan fikir, 200 nəfərdən sonra fikir beynimə yeritmirsən və insanlara təbliğ edirsən, sən insanları meclisdən uzaqlaşdırırsan. Qardaş, o deyirlər o Abdullah ibn Şəhidin o qara şeydir rəvayət, o küfür sözü keçən. Bir də var olanlardan bəziləri bizə deyir ki, bir var küfür sözü keçən hədisdə rəvayət deyir. Orada deyək ki, indi böyük və ya kiçik deyə bilirlər. Bir də var kafir sözü keçən hə-, rəvayət. Məsələn, Ömər ibn Xattab rəvayət deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizimlə kafirlər arasında fərq namazdır. Burada bir yaxşı küfr sözün böyük kiçik bölgüdür. Yaxşı bir kafir sözün nə qədər böyük kiçik bölürsüz? Yox, orada belə gəldi. Əl-əhdu lədi beynənə və beynəhum əs-salə. Bizimlə onlarsan əhd namazdır. Deyir, kim onu tərk edir fəqat kəfar. Kəfər də kafir demək deyil, küfr etmiş deməkdir. Feildir o. Fəalə sözündən də, fəalə babındandır. Kəfər nə deməkdir? Hə, orada Kafir, ismül fail deyil qardaş, o da kəfərədir, küfr elədi o da kafir sözü çəkir. Yox, xeyr. Fəhuvə kafir yoxdur, qardaş. Orada fəqat kəfara, fəqat küfr elədi, o fəalə babındandır. O kafir olsa ismin fail olar orada, deyirlər ki, kafir. Deyil orada, qardaş. Bu, səhv eləmirsə, Şeyh Albanin o namazı tərk edən hökum haqqında kitab var. Orada deyir ki, biz namazı qılıb tərk edəni öldürsə belə ona kafir deməz. Yox, Şeyh Albanin rəhməllahının rəyi odur ki, Deyir Şeyx Albani ilkin kafir görmür. Nə vaxt kafir görür Şeyx Albani? Deyir ki, əgər hakim hüccət qalırsa ona və qılıncı çəkiyə öyle deyir ki, namaz qılacaq. Əgər dur adam namaz deyil, qılıncı çəksə deyir kafir. O rəydə İbn Qeym, İbn Teymiyyə, hamısı o rəydədir qardaş. Əlbəttə ki. İbn Teymiyyə sözü varsa artıq dəlildir ki, onda iman yoxdur. Qutar get var da kitab təkfir İbn, İbn, İbn Şeyx Albani Murci deməli nəsə çünki Şeyx Albani nəticədə İbn Qeymin İbn Teymiyyə rəyini deyir qardaş. Axı öldürsək də onu təkfir etmək sözü düz yazdı niyə görə? Çünki insan ölümü seçirsə, deməli namazı artıq inkar edir. Artıq kafirdir. O cümlə yox Şeyx Albani kitabında. Bir də ki axı o hədis var ki, insan e, zina etdiyi anda mümin olmaz. Mümin olmaz. Mümin olmaz. Müsəlman yox. Mömindir. İllə yəznizən hinə yəz və huvə mümin. Mümin imanlı olduğu halda zinə etməz. Yəni, zinə elliyi halda mümin olmaz. Bir də axı, bunun əsas... Yox, qoy bir dənə fikrimizi tamamlaya bildik, tamamlayamadıq. Hə, Deməli, e, cəhalət barəsində dedik, yox, cəhalət tam demədik, namaz barədə dedik. Ki, namaz barədə rəy budur və... E, namazdan digər əməllər barədə isə, əgər namazdan məsələ bu yerdədirsə, digər məsələ də onun, yəni kölgəsindədir. O ki, qaldı ikinci məsələ ki, böyük şirkdə cahiliyyətin üzrü olub olması məsələsi əvvəlcə də qeyd eləmiş, bu nisbi məsələdir. Nisbi məsələdir. Və müasir alimlərdən onların yazılarından, dərslərindən, kitablarından, yəni ortaya çıxan ümumi məlumat odur ki, onlar mütləqən olaraq cəhalət üzr və üzr deyil məsələsini araşdırmırlar. Cəhalət üzr, böyük şirkdə cəhalət üzr deyil, mütləqən deyilmir, hə üzrlüdür. Orada qardaş, elə hal ola bilər ki, üzr olmasın. Yox, elə yox. O dörd məsələ başqa məsələdir ki, o dörd məsələdə e, İbn Qeym Rəhmalı onları hüccəsiz kafir sayır, biz onu demirik. Ona da böyük şirkin e, müsəlman üçün cəhalət dolayının üzr olmaması məsələsi hər və yaxud da yox, cavab belə deyil. Heç kim deməz ki, hələ üzrlüdür, cavab belə deyil. Və yaxud yox, üzrlü deyil, cavab belə deyil. Təfsilat var. Təfsilat ona elə gəlir ki, insanın yaşadığı yer, mühit, dini bilgilər rol oynayır. Əgər bir insan bilərəkdən haqqı eşitmədən üz döndərirsə, haqqı eşitmirsə, eşitmək istəmirsə, danışsan üz döndərirsə, bu barədə alimlər deyənlər var ki, ona üzr yoxdur. Çünki o cahilsə, o üzr dön, üz döndərir. Danışsan üz döndər, danışsan üz döndərir. Yəni, elm var. Yəni, soruşa bilər, öyrənə bilər, neyniyə bilər. Alimədən deyən var ki, bu halda ona üzr yoxdur. Çünki o, o cahil sayılsa da cahil sayılsa. Amma onun imkanı var o elmi öyrənməyə, soruşmağa, öyrənməyə. Bir növ belə deyim də, e, haqqı araşdırmaq imkanı var. Yəni demirik biz getsin araşdırsın eləsin. Yəni o tələb olunmur əslində getsin araşdırsın. Sadəcə e, sanki elə bax sən danışırsan, o da qulaq asır. Danışsan o qulaq asır. Başa düşün? Amma o qulaq asdıqca yüz döndərir. Eşidir, eşitməməzliyi kimi eləyir. Yəni, sən inatkarlıq. Sən danışsan, üz döndərir. Sən deyirsən, üz döndərir. Hələ özün bilərsən, özün bilərsən. İbn Qeym Rəhəməhullah küfrün altı növündən səhv etmirəmsə, biri də bunu gətirir ki, üz döndərmək küfr. Ki, Allahın dəlil də gətirir ki, İbrahim Ruhel özünün davab təklif kitabında bunu qəşən gətirib. Yəni bir dəfə o kitabı götürək orada gözəl gətirib, altdan növün gətirib orada. Hə, ərəb dilində var hə. Orada 6 nə qismdən biri odur. Ki dəlil də gətirir ki, o Allahın Rasulun yanına biri gəlir o bilənlərdən. Və qulaq asır, qulaq asır. Nə inkar eləyir, nə isbat eləyir. Deyir, əgər sən yalan deyirsənsə, mənim sənə şehrət qaytarmağa ehtiyac yoxdur. Onsa yalan deyirsən də. Əgər sən düz deyirsənsə, özün bilərsən, Rəbbin bilər. Yəni, nə hə deyir, nə də yox deyir. Amma, yəni, belə hallarda deyənlər var ki, bəli, onda cahilət üzrüdür. Çünki artıq e, özü elmdən üz döndərir. Özü haqdan üz döndərir. Deyirsən, üzün çöndərir, qulaq asmır, eləmir. Bir də var, qardaş, insan haqq yoxdur, soruşacağı yoxdur, biləcəyi yeri yoxdur və namaz da qılır, müsəlman da sər, amma həmən əmələrin dindən çıxaracağını bilmir. Və belə halda da əlbəttə ki, üzrüdür. Yəni, cəhalət üzrü olub-olması məsələsi, böyük şirkdə üzrü olub məsələsi ümumiyyətlə e, sələflərdə ixtilaf olub. Məsələ bəli. Mütəqəddimlərdə mütəxirrədə bu məsələ ixtilafdır, məlum. Mən bilən mütəqəddimlərdə bunlar mütləqən üzr görüblər. Üzr görüblər. Əlbəttə ki. Necə üzr görməsin ki, İmam Əhməd Qurana məxluq deyənə kafir demir. Tələb də eləmir bizə. Və Qurana məxluq demək nədir? Ona bir də bir şey deyirlər bizə deyək ki, yox, nə demək istəyirəm də. Bax bu qoy sən mənim fikir e, cümlənin e, sualı saxlayasan, qoy mən mənim fikrimi tam çatdırım ki, bax ona görə demək olmaz ki, cəhalətdə üzür. Mütləqən hə yoxsa mütləq məsələdir təfsilat. Amma bizim kimi yerdə, bizim kimi avam toplumun içində 70 il xurafatda yaşayan insanlar, yəni namazın qılınmağının vacibliyini bilməyən insanlara belə Necə elədiklər hər hansısa bir əməldə böyük küfrdə ittiham eləyəsən? Əslən namazın özünün vacibliyini bilmir axı. Ona görə o məsələ nisbi məsələdir. Ola bilər, bəli, sən deyirsən ki, o açıq-aşkar, sənin üçün açıq-aşkar ola bilər. Amma onun üçün açıq-aşkar deyil. Mənim üçün nəsə açıq-aşkardır, sənin üçün açıq-aşkar olmaya bilər. Yəni gizli və ya xəfi məsələsi o məsələlərin bir növüdür. Yəni gizli nəyə əsasandır, xəfi nəyə əsasandır, açıq nədir, aşkar nədir? Yəni ola bilər kimi üçün açıq-aşkardır, kimi üçün açıq-aşkar yəni olmasın. Nə deyirdin? Mənim bir qohum var, o da yəni ki, belə deyə də bu qardaşlar kimi biraz sert o, o belə sual verir. Deyir ki, sən cahillik üzrü deyirsən. Deyir məsələn, tutaq ki, o qədimdə belə idi ki, tutaq ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə sahabelərin, təbiinlərin, alimlərin bir insan cahil idi. Amma bilmirdi, üzr idi. Artıq buna deyəndən sonra bu ya qəbul edirdi müsəlman olurdu, ya inkar edirdi kafir olurdu. Hı. Amma dinin axı biz deyirik qəbul eləmirlər. Biz nətər üstə? Axı biz ittifaq eləmişik ki, biz danışdığımız haqq çatmayandan da. Hı. Amma haqqı çatdığımız insanlar başa düşəndən sonra öz əməlinə davam edir. Biz onlar da barədə, onlar da kafir edir, yəni müşrikdirlər. Biz onlardan danışmırıq. Biz danışırıq haqq çatmayanlardan. Çünki onlar elə bilirlər ki, biz onu ömrün axına kimi salmalısın. Biz saymırıq, qardaş. Qardaş deyirlər ki, haqq çatmayan yoxdur indi. Ay qardaş, o nisbi məsələdir. O əgər söhbət ondan keçib, onu da qeyd eləsinlər ki, danışanlar, haqq çatıb qabilən kafirlər, biz niyə spor eləyək ki onlarla? Niyə görə bunlar axı misal çəkəndə elə ki, o nə görsən, bu nə görsən? Sən hardamısan onu haqq çatıb yoxsa çatmayıb? Hə, hə. Bu qardaş sadə belə deyim, çıxış yolaqdakı o variantları deməklə. Onlar haqq çatmağı da bağlayırlar mətbuata, internetə. Qardaş, xeyr, xeyr. Şeyx Fovzanın açıq-açıq fətvaları var. Azərbaycan barədə dedilər, Quran tərcümə olunub, Buxari, Müslüm belə elə. Hüccət dedi, xeyirdir, onların tərcümə olunub, hüccət deməkdir. Qardaş, o kim deyir ki, o eləmək hüccətdir və hamıya hüccət çatır? Bəli, əgər biz etiqad edirik ki, əgər bir kəsə fərdi halda hüccət qaldırdın, elədiyi şirki küfrü başa saldın və o başa düşdü, başa düşənin üçün öz əməlini davam edəcək, kafir edəmişik, bizim etiqadımız budur. Biz ona cahil deyib ömrün axırını sığortalamırıq. Hüccətdən gedir söhbət. Hüccəti kim qaldıra bilər bu məsələni açıqla? Hüccəti qardaş, hər bir kəs düz əslində e, İslam dövlətlərində hakimə müraciət olunur. Çünki fərdi adamların hüccətinin qaldırmanın heç bir əsası yoxdur İslam dövlətində. Sən gedib gizlincə ona hüccət qaldırın sən o kafir bu məsələni yaysan, hakimizi sən qamçılı edə bilər. İslam dövlətlərində müraciət olun şəriət məhkəməsinə. Filan kəs şirk elib. Get hakim araşdırsın. Qazi. Qazi. Amma bizim kimi yerlərdə isə qardaş, bizim kimi yerlərdə belə deyim. Əslində e, hansımızla gedib ona hüccət qaldırmağımızın dalında nə dayanır? Dəlil çatdırmaq. Sonra? maneələr aradan qaldırmaq, şübhə, təhvil. Yox. Yəni deyirəm ki, normal halda bizim dövlət belə deyim də konstitusion dövlət, demokratik dövlət, düz-düz deyil. Hı -hı. İnsanlar torpaq İslam sayılır, yəni müsəlman dövlət sayılır, çünki insanlar burada müsəlmandır. Amma dövlət idarə demokratik qanunla idarə olunur, düz-düz deyil. Hı yəni bu gün sənin mənim nə marağım var ki, hər hansı bir fərdə gedim hüccət qaldırım. Onu hə. kafir küfr edəm eləyib. Mən... Mənim dövlətim axı dəvət dövlətidir. Sən mən dəvətçi axı. Burada nə maraq var ki, mən hökmən gedim onu. Ol, ol, olmaz ki, elə, mən elə axıra kimi onu dəvət edim elə. Müamilə məsələ necə? Nə, nə müamilədir? Ətin kəsin, yeməginə. Ətdən getmir söhbət. Qız ver. Təqva bağlandı. Axı, hə. bunu deyəcəklər də, mən hə, də razıyam. Ki, başqa cür deyə də. Qapı hər gələn qarşıya qız verərsən. Yox. Niyə? Nə müamilə eləyəsən? Qardaşlıq. Nə müamilə eləyəsən? Ehtiyat babından, təqva babından e, orta mövqedə ehtiyat eləyəcək. Axı, ah, yəni, bu elə onlarla da elədi axı. Gəl hökmün hökm verəsən, ona qarşı küfr qaldırasan. Yox, getmir. Yox, o razıyam sünətdə. Axı, biz, biz, biz hər bir halda namaz qılanla qılmayanı fərq qoyuruq arasında. Fərq qoyuruq. Eyni müamilə aparırıq. Yox, axı. Yox, yox, yox. Düzü düzü. Biz namaz qılmayanı qılanı böyük fərq görürük, qardaşım o küfrün bir şöbəsindədir, küfrə daha çox yaxındır bu cür getsə, bu imanın şöbəsindədir. Yəni hüccətə dəvət məqsədindən qaldırılır, belə deyək. Qardaş, bizim mən yenə deyirəm, əgər şəriət dövləti olsa, ləbud olmalıdır. Ya kafir olmalı, ya müsəlman olmalı. Biz dəvətçiyik. Dəvətdən təzə gəlir. Bizim heç bir marağımız yoxdur onu küfrdə ittiham eləməyə. Aydın. O ki, qadı müamilə qardaş, ömrün axına ki müamilə belə. Gərək fərzdirmi ki, fərzmidir ki, mən ona hüccət qalım sonra müamilə edeyim axı. Onsa bizim davranışı bəllidir. Biz acı öz qardaşımız, öz aramızda hər istəyənə qız vermirik. Düzü düzü. Düz. Hər fasiqin kəssini yemirik. Gəl, plan fırıldaqçı qardaşdır, nə belə də. Elə də elədir. Qutar getdi. O, o seçmə bunu eləməkdən ötür hökmən kimizə küfrdə etdiyəm eləməyə ehtiyac yoxdur axı. Yəni ehtiyat babından müamilə. Axı dəfələrlə deyirik, qardaş, əhdi get qardaşdan al. Qoy bir manat baha versin. Bismillah halal kəsib ye. Yəni, Kəs cahilin kəssin yeməyinə. Həm də xeyri də qardaşa verir. Hətta ki, bəli, hətta təmənni eləyəcək, qoy görsün ki, sən o ilə ət almısan, bəlkə o ilə hidayət ola səbəbinə. Amma bizim yanımız onu kafir deyib üzdə, amma nə tərsən, ma artım söyləmək, qardaş, bu küzlülükdir, qardaş. Təkvisilə qardaşlara salam verim, gedib cahilən març, murç, oyan, belə bir şey. Hə, nə olub? Hə, İki yüzlülük də bu konkret iki yüzlülük qardaş. Qardaşın yanından belə düppəlüz geçin ki, görmürsən. Qardaş, a, nə var, nə hadi keç kim olmasa salam aleykum da deyirlər ona. Qardaş, bax qol elə. Bax, getmişəm qonaq kiməsə, cahil də, kəsilər, adam kəsilir, necə? Yeməməliyəm orada yemək. Axı başqa bir sual deyim də sənə xədə. Sən cahilin evində nə gəzsən? Qohumdur. Ha? Qohumdur. Nə məqsədin? Məsələn, qaynatasıdır. Çox getmişəm, qohumdur, gəl qohumu qarqanı kəsmək. Bildim. Yəni. Sual, sual verirəm ki, yəni hə. başqa məqsədin var bunda. Deməli, sən getsən qohumu arasın bərpənin, düz düz deyil. Hə. Ayıs ol. Və sən getdiyin insan həmən qohumunu dəvət edirsən, eləmirsən? Olsun ki, dəvət eləmirəm. Çox böyük səhv edirsən. Birinci dəvət elə, axı soru sualı olsun. Niyə götürəm axı? Bunun dalına nə dayanır? Bugünkü də Azərbaycanda bir neçə qism insanlar var axı. Azərbaycanda insan var, ibtidai tovhidi dərk eləyirlər, tovhidi bilirlər. Deyirlər ki, pirdə kəsmək olmaz, onu eləmək. Namaz qılmasa bunları bilirlər axı. Başa düşür, o gelib Allaha şərik qoşan pirdə zadı kəsilənləri almırlar. İnsanlar var ki, o məsələdə laqeyd yanaşırlar. Laq gedib itin qəbrinin üstündə də kəsilsə alıb yeyirlər, satırlar, yeyirlər. Axı, qida məsuliyyədir, axı. İnsanın duasının qəbul olmasının səbəbdən biri nədir? Haram qidadır da, düzü-düzü, hə. qəbul olunmur da. Düz razısan, axı. Əgər sən bilirsən sənin bu qohumun, sənin bu qohumun o məsələyə fikir verən deyil, halal, haram, pir, mir, axı yemə yenə. Sadəcə gedəndən ki, orucam, yəni niyyətin olsun o qidaya orucsan. Çünki niyə görə axı o məsələ səhlənkarlıq eləmək olmaz. Bir dəfə, iki dəfə, yəni o fitnə söhbəti ora dəxli yoxdur. Axı dəvət məqsədinə gedək. Mən ona görə çalış dəvət məqsədinə get. Və yaxud düşmüsən hardasa məsələn yolda iş adamısan. Ət yeməyə məsələn Yeməyin ha. Axı çalış, çalış təmiz yer olsun axı. Heç sözlə yemə də. Axı yeməmək daha məsləhət. Ona görə ki, axı bu gün bizim dövlətimizdə cahillər arasında halal haram belə deyim də sənə standartı məlum deyil. Razı olsun oynan edir. Halal haram standartı bizə məlum deyil. Acizə məsələn burada yaşayırsınız da, siz hər yerdə oturub çörək yeyə bilərsiniz? Yox. Ehtiyat var. E, bilirsən qardaş, təmiz yer ola bilər, belə ola bilər, orada belə ola bilər. Başa düşün axı. Amma qardaş bu kim barədə deyir? Təmizlik barədə demir. Nə barədə? Yəni ki, o halal haram. Halal haramlıq mənada deyir. O təmizlik mənada demir. Axı əgər kəssən insan, həmin əti kəsən insan, əgər Allah şərik qoşan deyilsə, Allah şərik qoşan deyilsə, bismillah ilə kəsibsə, inşallah yemək olar. Axı xristian kəsdiyi də bizə halaldır. Hə, kitab əhlin kəsdi. Əgər Allaha şərik qoşan deyilsə, yəni pirə gedən, zad eləyən deyilsə, bismillah kəsilibsə, axı, ət halaldır. Amma yox, axı, Allaha şərik qoşandırsa, yəni demirik, müşrik kafirin demirik. Amma bilir ki, filan kəs pirə gedir, filan kəsə filan pirə gedir, babaya çıxır, ora çıxır, buna çıxır. Ehtiva bağına çəkinməyə lazımdır. Axı, bismillah fərzdir. Nə vaxt deyiləcək ona müşrik kafir, hətta ona hüccət qaldırandan sonra? Bir dənə müsəlmanın məsələn evində soruşulmurda yeyilir əti. Yəni başqa yerdə ehtiyat olunur yeməsin Yox, axı yenə deyirəm. Hətta cahil də mən dedim axı, axı əgər həmən o insan o ət məsələsinə ciddi fikir verirsə, axı heç problem deyil. Əgər o özü öz qidasında səhlənkarsa, axı yeməsən yaxşıdır. Yəni yenə deyirəm, biz onun kafir, müşrik məsələsinə qarışmırıq. Sadəcə ehtiyat babından qarda tərk eləyirik. Əxsən sual edir, Hə. Bilirsən ki, bir nəfər məsələn, e, banca roluyla yəni krediti var. Yəni orada nə formada olaraq? Onun evində yemək yemək də belə nə? Axı banka kredit ödəmək nə deməkdir ki mən? Yəni tutaq ki faiz deyil. Faiz faiz yəni. olacaq. Yox, e, nəsə maşın zad götürüb oradan pul. Maşın götürüb ev tikib, hər nəsə krediti var. Bildim, kredit ödə ödəmək və yaxud da ki, e, pul faizə vermək ayrı şeydir axı. Yəni, Əgər bir adam bir adam, mən sənin sualı başa düşüm. Gedib bankdan 10 min pul götürüb, ayda 500-500 qaytarırlar, düzdür? O 10 mini nəyə buraxıb axı? Ticarət alver eləyib pul qazanır, yoxsa elə maşını alıb məsələn. Tutaq ki, uşağın oxudur, belə deyək də, məsələn deyək, hə. ya ev tikib, ya maşını alıb, ya indi bu belə. Əgər, əgər o bank pulu ilə maşını alıbsa, pul ödəməyənə qədər maşına minməsən yaxşıdır. İstifadə eləməsən yaxşıdır. Əgər uşaq oturursa, heç o uşağına aiddir, özünə aiddir. Əgər o pulu bankdan pul götürüb, riba pulu götürüb və ticarət elib ailəsən ruzu qazanırsa, axı, Bütün qazanc həmən ribadansa yeyilmir evində işlə. Qardaş, qardaş yaxşı bu məsələ çəkdi belə. Mən Natiqə qədəfələndim qardaş. Böyük problemdir qardaş. Sən papu maşını sürsən. Bu gedib bankdan bu maşın alıb. Olmaz onu sürmək. Bizə salam vermir. Həm işlər görür. Olmaz. Əgər nə qədər e, banka ə, e, maşın bankdadırsa, pul ora ribaya pul ödərsə, o maşına minilmir. İnsan əgər tövbə eləyibsə də satıb elib qurtarmalıdır o ilə. Ödəyib qutarandan sonra minilmir. Axı, o əgər başa düşübsə, indən tövbə eləməlidir. Yaxşı. Mən ət satıram. Diri heyvan satıram, tutaq ki, qoyun. Müştərim də ateist. Nə əhlə kitablı, nə müsəlmandır. Ateist. Və mən bilirəm ki, bu adam məndən aldığı diri heyvanı aparıb şəhəri qaydına kəsməyəcək. Hı -hı. Mən o adama heyv və ya qəssabdan satacaq. Hı -hı. Və ya və ya ki evindən kəsib ev əhlinə verəcək. Ona mən o heyvanı sata bilərəm, bilmərəm. Sata biləsən. Bilərəm. Çünki satdığın şeyin əsli halaldır. Yaxşı. Mən heyvanı kəsib onun ətin restorana verə bilərəm. Restoranda 100% mən ki aramla içiləcək. Yox, bildim axı. İndi bir şey var da. Restoran öz-özlüyündə haramdır. Restoranı haram eləyən bir dənə araqdır. Hı. Yəni restoranda hər yemək yeyən şərt döyüş araq içsin. Yox, mən bilirəm ki, mənim satdığım ət araqla içiləcək. Nə ətdir ki, axı eləyim indi? Hə? Nə ətdir ki? Mən dona məsəl dona kəsib toya verirəm axı. Məsələn də bu toya gəlir alır. Hə. Çünki bu işin başı var. Yəni, Yox axı, e, o məsələ, əgər dəqiq bilsən ki, o gedib restoran ancaq araqcada verəcəkləsə, mən deyən mərəm haramdır. Çünki onun iş elədiyi iş halaldır. Və heç kim də deyə bilməz ki, restoran öz-özlüyündə haramdır. Axı mənim özümdə bilmirəm. Mən nə deyirəm də axı da, yəni o məsələdə özü çəkinirsə, o başqa məsələ. Amma heç kim deyənməz ki, elədiyin haramdır. Nə bilsin haramdır qardaş orada. Heç kim deyənməz ki, elədiyin haramdır. Özün çəkinsən, lap yaxşı. Çəkinməyin, özün çəkinsən. Amma heç kim deyənməz ki, haramdır deyənə çəkin. Eyvan. Çünki kəsdiyim iş də halaldır və insan onu pişirməyə də halaldır araqla verəcək, verməyəcək, o isə Allah bilir olacaq yoxsa olmayacaq. Bəlkə elə bir müsəlmanlar getdi ancaq elə halal yedilir, araq içmədilər. Söhbət toydan gedir. Söhbət toydan gedir. Üçüncü səfər oturur, deyək ki, əlin qadınlar tutaq ki, əti yedi araqsız, kişilər kişilərin də 80% araqla yedi əti. Vəssalam. Axı onu heç kim haram deyən məsələn, onu elədiyi əməl haram deyil axı. Haram nədir qardaş? Haram elədiyi haram deyil. Ona görə ki, əgər bu bu epizodla bu e, təsəvvürlə biz əti ona satmaq qadağan eləsək, gəlib bütün işimizdə biz çəpə eləyək. Misal üçün, sən köynək satsan, biri gəlir, zinaya giyinəsən, hə, yox, verəm mənə. <laughs> Hə, mən lampa satıram, bara vurasan, yox, vermirəm. Mənə nə dəxil var, mən satdığım halaldır, qardaş. O bara vuracaq, nə bilim, pivanoya vuracaq. Mən içki satmıram, donuz satmıram. Yalnız şəriət konkret fəqihlər nə istisna ediblər? Əgər deyir, bilirsən, filan kəs üzüm araq çəkəndir, ona deyir, üzüm satmaq olmaz. Bir dənə bunu. Bir də ticarət əhbarı. Yəni bu konkret qeyd eləyiblər. Ki o filan kəs üzümü alır, araq çəkir, ona satmaq, satmaq olmaz. Çünki bizim arağa çəkir. Bir də qardaş o məndən ət alacaq, restoranda işləyəcək, içən ol, içəndə olmayacaq. Bu öz özlüyündə haram deyil. Sən deyən nisbidir. Ola bilər ki, araq çənd olsun, o olma və ya da ki, 10 nəfər içsin, 15 nəfər içməsin. O hə, nisbidir. Mən bir qab satıram, bu adam deyir ki, mən bu qabda aparıb spir çəkirəm. Mən onu sata bilməm. Əxi, qab öz-özlüyündə mübahdır, mübah deyil. Məsələn, balon da belə deyil, bir 10 litri balon. Hə, onu sırf deyir ki, spirtdən ötürü. Hə, mən deyir ki, apamla çaxırmazım. Mən alım əlindən ki, mən bunu sənə satmıram. Necə ola bilər? Mən həqiqətən də balon banka satıram. İndi bir dənə şey edim də, əxi o ə, e, əgər o qab spirtdən başqa şeylər də istifadə olunur, onda axı sən əgər sən sənin halın elədir ki, sən o açıq-aşkar bildirdə bildirsə ki, sənə budur, sən axı ona satmam deyə bilmirsən, qiymətin 10 qat balasından çıxıb getsin deyə. Çünki satmıram deməyin düzgün alınmayacaq. Əgər o özü özlüyündə yalnız spirtdən yəni. ötürü istifadə olunursa, onu satmaq haramdır. Bax cavab odur. Əgər o ancaq spirtdən ötsə olmaz. Amma dili ilə deyəcək ki, mən bunu aparıb spirt saxlayım, 10 qatlından qiymətin çıxsın getsin. 100 mal, 150 maldan belə qoyublar, almısan çıxış et, qutarsın. Amma satmıram, eləmirəm. Çünki elə açıq-aşkar bildiyin halda eləməsən yaxşı. Əxə, bu ət barədə mən deyim, mən bir dəfə Adildən danışdım inşallah. Əxə, nəyi satmaq olmaz, Abdurrahim? Bilirsən ki, məsələn, birinin gəlin gətirəcək, birinin oğlu əsgərlikdən gəldi məsələn, səndən aldığı qoynuya, inəyə aparıb onun qabağını kəsəcək, bunu satmaq olmaz o adama. Var eləmsə. Hə. Yox, axı orada mən bilim qədər şey, ona heç bir maneə yoxdur. O sənin çəkinmək baxımındandır. Qabağında yəni, e, yəni sənə biri gəlib deyir ki, oğlu məsciddən gəlib qurban kəsəcəm. Qurban deyil axı. Gəlin gələndə kəsib gəlin kəsəcəklər, qurbanın üstündən keçirdilər. Alına vurub belə deyə də belə. Yox, bildim axı. O indi nə deyir ki, deyir ki, gəlin, gəlin ayağının altına hə, hə. kəsəcəm. Hə, gəlin ayağını kəsmək. İndi onu da təfsilat eləmək lazımdır. Gəlin altına kəsən Allah üçünsə gəlin özü üçündür. Adət belədir ki, gəlin kəsən də onu. Yox axı, Allah üçün prosta gəlinin qədər gəl, gəlişi iləndir ki, ruzu bərəkət olsun deyə. Onda bizdə adət əgər gəlinin özü üçündür, deməli o belə çıxır ki, bütün gəlinlər övliyə pir olmalı ki. Ağıcan. <laughs> Var elə bir şey ki, kəsəsən ruzu bərəkət olsun, yoxsa ruzu bərəkət verən Allah Axı o Subhanahu etiqad batil etiqaddır. Amma biz deyirik ki, bir var gəlin özü üçün kəsir, bir dənə də var bu məqsədlə kəsir. Yəni o etiqadı batildir. sən. Etiqad O- batildir. Etiqad batildir. Şirkət Əməl də olmaz axı, əməl olmaz. Adil desə Şirkə düşür axı. Ola bilər ki, o- oradakı O, o qurban- yili, o ət. Axı əgər orada sırf sırf E, gəlin üçün kəsilir, axı yeyilmir. Şiş murlar. Yanımca şirkət isə xeyir bərəkətə görə. Axı kəsilməyə qoyaq qardaşlar. Etiqad eləyirsə Allah üçün kəsir, yoxsa gəlin yenə gəlişi üçün. Hə, orda etiqadı odur ki, bunu burada kəsəndə xeyir bərəkət gələcək. Bilim, kim üçün kəsir? Allah üçün kəsir, amma etiqad edir ki, deməli haram deyil, haram deyil. Axı, o bilmir qardaş. Etiqad bilmir, qəsəsən satmaqdan gedir qardaş. Burada alimlərin belə bir fətvası var da, axı. Yəni bilmirəm siz onu nə dərəcədə qəbul eləyəcəksiniz. Səhv eləmirsə, Şeyx Hüseymində Kitab-ı Tovfidin şərhində də var o, bir neçə alimdə də var. Deyir ki, kimsə gedir qəbirin yanında. Allah üçün kəsilir. Ətin hökmü nədir? Halal. Halaldır. Sən yemirsən, niyə görə axı? Ki, şirkə, apar yox axı, şirkə aparmasın Həmən deyə. Bidətdir. Həmən bidətdir. Amma gör, harada kəsir qəbirdə? Bidət də haramdır da. Məsələn, şey, İbn Bazın fətvası var. Kimsə gedir qəbrin yanında, dua edir. Qəbir sahibini yox, Allaha əməli bidət olur. Bidətdir. Şirk deyil. Açıq-aşkar İbn Bazın fətvası var. İbn Bazın fətvası var. Ona görə bu məsələ ciddi kimi. Yəni sən çəkinməyin başqa şeydir, şəriətin qoyduğu hökm başqa şeydir. Bildim axı bizdə şəriət tabidir qardaş. Hə. Çünki adilə mən sual verdim, məndən istəmişdilər. Elə hə, Yox, adil düz edir, axı, adil düz deyir ki, axı, bu şirkin qabağını almadan gözəl üslubdur. Hə. Yəni biz indi desək, bu nə ilə, bu nə ilə, bu nə ilə nə oldu ki daha? Və biz öz aramızda deyirik qardaş, onun hökmü belədir, belə hökmü. Daş belə deyir də. Mən həmin adamlara aparmışdım gəlinlik paltar almağa. Bilmirdim ki, bula paltar danışıb var, yəni şey, şey. Dedim, qardaş, belə-belə, cahil toydur. Bula paltar alacaq, yəqin ki, az sası olacaq, qardaş. Mən buradan uzaqlaşmaq istəyirəm, bir qardaş, uzaqlaşdı oradan. O, çünki gəlinlik paltarı ümumiyyətlə düzgün deyil. Hə. E, Xristianların adətidir. Uzaqlaşdım oradan. Bir dəxə, qutaranda qardaş inşallah. Fransa, yəni kitab əhlindən. Bunu mənə göndəriblər, qardaş, bunu demək, məbdən şərhlərindən. Nədir? İbn Qeym rəhməhullahın qardaş mən göndərdi bu mənə. Nə dərəcədə düz səhvdir inşallah yəqin sən yaxşı bilərsən. Tarix hicrəti ilə göndəriblər. Hə. Hə, hə, o. O ümumi demək, əsl müşriklər, əsl kafirlər üçün olan Özür Axı birinci buna baxmaq lazım. İbn İbn Teym, İbn Qeym rahmalan bir dənə dəyə deyil axı. Burada ümumiyyətlə e, ən yaxşı bu barədə e, İbn Qeym barədə kitab Hukm Tarık Salih kitabına bax. Bütün geniş yazı, iman, iman növləri, əmələ. Kitab-ı Salihdir. Bilmiyorum mən. Qardaş, bilmirəm mən oxumuşam, kitabını özüm oxumuşam. Tarix Hücrəti. Hə, bu deyən qardaş. O da babıdır. O da müşrikdən danışır, əsl kafirlərdən danışır. Ona e, təkfir həvəsi olanda gör götür məni, əsl müsəlmanlar. İkisi oradan bir yerdən çıxarır. Hə, oradan bir şeydə kəsiblər onu. Kitab-ı Salətə deyəsən İbn Qeym rəhməhullah. Hə, o kitabları gətirdi kitab. Gözəl kitabdır, gözəl kitabdır. Bu barədə görə iman, iman növbəsi özə İbn Qeym orada açıq-açıq gətir insanı dindən çıxaran etiqad da əməl deyil. Ə, namazda şey şöbəsidir, əməl şöbəsidir. Əgər vacibliyin qəbul edirsə, ə, tərk edirsə, o etiqad şöbəsinə gedir, əməl şöbəsinə gedir. Qazı orada yaxşı deyəm, içində var orada. Deyir ki, bir insan deyir, əgər deyir, etiqaddır, sələf etiqadsa, əllərini belə tutsa, deyir, fərqi nəticədir. Sadəcə mən yenə deyirəm, axı, bizimlə onların davası o hala gəlib çıxır ki, biz sanki namaz qılmayanı yəni müsəlman deyib müdafiə eləyirik axı. Başa düşürsən? Biz onları müdafiə eləmirik, eləməyə də fikrimiz yoxdur. Sadəcə biz təkvirin qabağını alırıq. Yəni hə, onu başa düşmürlər. Axı vallahi biz mən ondan müdafiə edirəm qardaş. Yox, yox. Mənim üçün qardaş namaz qılan milliyyət namaz qılmayanların üstündür. Sadəcə başa salıq axı onlar elə zənəkar, onlar sizin nə qardaşımız yox, nə bacımız yox qardaş, namaz qılır. Qardaş onlar Sadəcə biz təkvirin, fitnənin qabağı alınmasın deyə eləyirik, qardaş. Fitnənin qabağı alınsın, təkvir yayılmasın. Mənim qədər İslam dövləti olsa, hakimsə dur, dinən belə-belə durub hakim edir, onu deyərik. Tək insanda namaza meyilləsin. Onsa, bugün biz elə epizod çıxır ki, sanki biz namaz qılmayan müdafiə edir, müsəlman gör, iman əhli görürük. Yax, ona görə mucizə nə gəldi deyirlər də, axı. Oturub asır aşağı demək biz onları müdafiə eləmirik. Biz sadəcə, sadəcə sizin apardığı dəvət metodunun qabağını aç. Çünki sizin apardığın dəvət dəvət deyil. Onun insana hidayət olmayacaqlar. Qardaş, buna dəli qardaş haqqı hala qardaş. Buna axı dəli nədir qardaş? Biz belə deyək də, bu məsləhəli yoxdur vasifili. Onlarla biz öz aramızda fərq qoyuruq. Onlar namaz qılır, biz namaz qılırıq. Qalmışdı ki, namaz qılanla qılmayana. Ha qardaş, olsun. Yox, var da onsuz fərq var da, görə bilmirlər. Telefonlar arkadaş, tutarıb da. Niyə?